Beniat Kazanav, mauletar ohia da eta gineaikin haremanak baditu aspalditik. Be dejafio handia du pelotai esker hanko gaztiak mizeiatik elkitzia. Jadanik ginear gazte bat formatuik izan da heben eta hanko eskoletan ebilten da haurer pilotan asteko. Hurunago juiteko esker pareta bat jaikin ahidie eta usagari etxe bat sail behar handiak dielakoz. Pour aller plus loin maintenant, il faut construire un fronton mur à gauche là-bas, qu'on associe à un pôle santé parce qu'ils sont très très précaires en, termes d'éducation santé également. Donc l'éducation par le sport, la pelote basque, et la santé, un pôle d'hygiène de vie. biltseko ideia izan da mauleko espartina sagutasteko eta saltzeko. funtsian, denboan egiten zen bezala. Mila bedeatzen eta berogeita hamabosta eta mila bedeatzen eta hiutan hoita seia artian, bi hilabetez, René Elisabide enpresa buiak, patogazaen promozio egiteko, hiulangile igorten zutian Frantziako utzulian egitea huniaz. Beinat kazenavek eta belagun batek bizikleta hartuik bos mila kilometra kurituko dutie eta etapa bakots alkartian alde espartinean saltziaz gain Euskal Mundiaen agertaztiae die helbuia.